بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته rizq sabablari degan darsimizdan kecha sizlar bilan istig'for va tavba degan mavzuda ko'rib chiqqan bo'ldik. Bog'langan xulosa shu bo'ldiki, Alloh taolo siz bilan bizni Alloh taoloning mana zikrida qoyim bo'lganligimizga faqat mukofotni oxiratda emas, dunyoda ham o'zida ham berishigini ko'rib chiqqan bo'ldik. Chunonchi mana Alloh taolo Nuh surasida Nuh alayhisalom tili bilan aytadi: Astagfiru billah فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا qisqa takrorlaydigan bo'lsak istig'for aytgan bandaga Alloh subhanahu va taolo Qur'onda 5 ta narsani va'da qildi. Va kecha sizlarga bir vazifa bergan degan bo'lgan edik. Agar shu esingizdan chiqmagan bo'lsa, tilimiz nechchi marta Allohning zikridan to'xtab qolayotganligini ko'rgan bo'lsa kerak. Bozorda, guzarda yoki do'konda kamroq tursak ham, Allohning zikrida, istig'forda ko'p bo'lsak, Alloh berishligini va'da qilganligini mana eshitgan bo'ldik. Alloh taolo istig'for etgan bandasiga 5 ta narsani va'da qildi. Nuh alayhisalom qavmini da'vat qilib aytdi: qavmim, sizlar Robbingizga istig'for aytinglar, zero Alloh gunohlarni kechiruvchi bo'lgan G'afur zot ustingizlarga yomg'irli bulutni beradi. Sizlarni moli dunyo bilan, bola chaqa bilan quvvatlantiradi. Sizlarga bog'roqlarni beradi, daryoringizni to'ldirib suv bilan oqizadi. Hadislarda keldi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildi hadislarida kim o'ziga istig'forni lozim tutadigan bo'lsa, boshqa hadisda man aksaral istig'for deyildi istig'forni ko'p aytiradigan bo'lsa alloh taolo uni har bitta g'amini hal qilib beradi mushkulini oson qiladi torlikdan kenglikka chiqaradi va kutmagan joydan rizqini beradi xulosa qilib mana shu bitta oyatda bitta hadisni xulosa qilib gapiradigan bo'lsak modomiki rizqimizni keng bo'lishligini rizq masalasida qalbimiz xotirjam bo'lib yashashini xohlaydigan bo'lsak istig'fordan tilimiz to'xtamasligi kerak. Istig'for va tavba. Istig'for va tavbani aytdik. Istig'for bu o'tgan gunohlarimizdan Alloh taolodan kechirim so'rash bo'lsa, tavba bu kelajakda siz bilan bizdan sodir bo'ladigan gunohlarni oldini olib so'rashlik bo'ladi. Demak, istig'for birodarlar, modomiki rizqimizga barakat kirishini xohlar ekanmiz, xotirjam hayotni xohlar ekanmiz, iloji yo'q istig'for aytmasligimiz. Va aytdik, hajga, zakotga pul ketar, vaqt ketar roza tutgani, lekin birodarlar istig'for etgani oshcha vaqt ham kerak emas, pul ham kerak emas, hech qanaqa rasvot ham kerak emas. Faqat istig'forni yurakdan aytib ketsa bo'ldi. Mana bugungi sizlar bilan o'tadigan mavzuimiz bu ana shu rizqqa taalluqli bo'lgan yana bitta mavzu zaiflarga ihson degan mavzu. Bizda mana zaif degan so'zni ko'rib chiqamiz. Keyin ihson degan so'zni ko'rib chiqdik. Avval ihsonni ko'rib chiqsak to'g'ri bo'lsa kerak. Bizda ihson deganda albatta dasturxon solib to'rtta oqsoqol chaqirib qo'yish tushunamiz. Bunday emas, ozgina ihsonimiz bor deydi, bo'ldi. Ihsonni boshqacha formasini biz bilmaymiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Jibril alayhisalom kelib ana shu mashhur hadisda aytilinadi, "Axbirni anil ihson." Ihsonni nimaligini bildiring ya Rasululloh deb keladi. Ya'ni diqqat qilaylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ihson degan so'zga qanday ta'rif bergan? An ta'budalloha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihson degani bizi tushunchadagi dasturxonla emas, u bitta ko'rinishi u. Ihson degani de Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohni ko'rib turganingdek ibodat qilishing dedi. Ya'ni Biz Allohni ko'rganimizda qanaqa ibodat qilardik? Bir faraz qilib ko'raylik-da. Garchi Allohni ko'ra olmayotgan bo'lsangiz ham dedi, Alloh meni ko'rib turibdi degan shuur bilan ibodat qilsangiz, bu eng katta ihson dedi. Ya'ni har bitta ishda işte Allohdan qo'rqib turib qilishlik nima ekan? Ihson ekan. Bu cho'qqisi. Boyagi biz aytgan dasturxon o'sha bir 10 xil, 20 xil ko'rinishdan bittasi xolos. Lekin ihson deganda faqat nima deymiz? ehson person qilib turing desa, aka biz ham qo'limizda bo'lsa qilardik deydi. Ehson degan faqat pulga bog'liq emas, birodarlar. Ehsonni faqat boylar qilish kerak emas. Musulmon odam o'zini hunarini zo'r qilib qilsa ehson. Musulmon odam mana Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadislarda aytadi, agar so'ysanglar jonivor deydi. Pishog'inglarni o'tkir qilinglar, rohatlantiringlar jonivorni deydi. Bu degani bizni aytganda professionalizm degani birodarlar. har bitta ishni qilayotganda musulmon odam o'zini ishini professionali bo'lishi kerak, ustasi bo'lish kerak, eplamachi bo'lish kerak emas, birodarlar. Ota-bobolarimiz o'sha dinini mahkam ushlab, professional bo'lganda Ibn Sinolar, Buxoriylar, Termiziylar chiqdi. Bitta ishni ushlagan, zo'r qilgan shu narsani. Endi men shu ishim ekan, shu eplab-seplab qilib qo'yadigan gap ketmaydi. Mashina ustami zo'r bo'lish kerak. Ihson haqida gapiradigan bo'lsak. Oyog'ini tozalayaptimi, patinkasini cho'tkalab, zo'r tozalasin. Chunki mana shu nima ekan? Ihson ekan. Namozda turibdim birodarlar, qiyomillarda zo'r tursin. Orqaga ketib qolmasin. Tushunalingmi? Ihson degani musulmon odam qaysi ishni qilsa ham Alloh ko'rib turgandek, Alloh rozi bo'ladigandek qilib qilsa, ihson bo'lar ekan. Ihson har bitta musulmonda har bitta qilayotgan ishiga shunday to'g'ri keladigan narsa. Mana ihsonni tushunarli bo'ldi. Ihson degani boshqacha ma'nosini bir yaxshilik qilishlik degani, muruvvat qilishlik degani. Endi zaiflarga ihson dedik bugungi darsimizning mavzusini. Zaif kim? Zaif bu mana lug'atda kelishicha quvvatda aksi. Quvvatda yo'q bo'lishligi. Mana qarilik qarichilikni mana Alloh taolo zaiflik deb Qur'onda bayon qiladi va asobahul kibaru va lahu zurriyatun du'afa. Mana shu qarichilik, katta bo'lishlik, qarilik, zaiflik, ya'ni inson qarigan inji bo'lib qoladi, ancha-muncha narsaga bir ko'ngli nima qilmay qoladi. Yoshlar bu narsa nima qilishi kerak ekan? Ko'tarilishi kerak ekan. Va yoshlik bolalarni yosh go'dak bo'lishligi bu ham zaiflik deb ta'rif qilingan. Zaif deganda musofir odam zaif bo'ladi. Chunki o'zini yurtidan uzoqda, yori birodarlardan uzoqda bo'lgan paytda kishini zaif bo'lganligi shu bo'ladi. Alloh taolo mana Qur'onda Shuayb alayhisalomda aytadi: "Va inna lanaraka fina zaifa." Shuayb alayhisalom Madinaga kelganda bo'ladi. Sen zaifsan biz ichimizda deydi. Ya'ni seni orqang orqaga turadigan qarindosh urug'chilar urug'laring yo'q deydi. Zaif yetim bolalar zaif dilgan, ayol kishi zaif dilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadi: "Ahrij malal zaifayn al-mar'a wal yatim." Ana shu molingizdan ikkita zaifni haqqini chiqarib qo'ying. ayol kishini va yetimni deydi. Mana aytdik, zaif xullas boshqalarga quvvati yetmaydigan, boshqalar unga jabriston qilishi mumkin bo'lgan odam zaif deyilar ekan. Ayol kishi, yosh bola, kasal, qari, musofir, qarzdor va hokazo. kasallik zaif bo'lishi mumkin bu shollik, ko'rlik yoki bo'lmasa boshqa bir kasallar. Odamlarning ichida shundaylari bo'ladiki, zaif deganda albatta kasal bo'lish kerak ekan, kambag'al bo'lish kerak ekan, qari bo'lish kerak ekan emas. Bir kishi sog'lom bo'lishi mumkin. Lekin tabiati yosh bolani singari bo'lishi mumkin. Ya'ni arzimagan narsaga xafa bo'lib qoladigan mana shu odamni ko'ngliga qarab muomala qilib qo'yishlik ihson deyiladi. Bir odam borki, jismonan baquvvat, filda javdasi bor, lekin yuragi yo'q. Unga ana shu yuragiga qarab muomala qilishni ehson ekan. Ulardan bir kishi puli ham bor, quvvati ham bor, lekin musofirligi tufayli qarindosh urug'chilik aloqali yo'l tufayli zaif. Unga mana shu tomondan muruvvat qilinar ekan. Ehson deganda faqat bu akalar bu dasturxon solgan narsani tushunmaylik. Kasal Bu zaif deb aytdik. Unga qanaqa bir yaxshilik bo'ladi? Uni kasal bo'lgan paytda uni ziyorat qilib, shu kasali bilan Allohdan savob umid qilishligi kerakligini eslatib turishlik, holidan xabar olishlik bilan bo'lar ekan. Qarang, kim qaysi masalada zaif bo'lsa, shu masalada unga yaxshilik qilib qo'yishlik ihson ekan. Tushunarlimi? Ya'ni bir odamni toqati ko'tarmaydigan narsaga buyurishlik ham unga ihson emas ekan. Toqatiga qarab muomala qilishlik ihson hisoblanar ekan. Bir kishi ayoli ovqatni yaxshi pishira olmasligi mumkin. Boshqa ishlari zo'r, uyini toza tutadi, itoatkor, lekin mana shu masalada nima? Nima qilish kerak ekan? Kechirib qo'yish kerak ekan. U atay qilmayapti u. Yoki aksincha, qo'li shirin, xizmati zo'r qiladi, til yomon. Mana shu masalada zaif. Va atay qilmayapti, ham shuna qilib yaratganki, tabiati bor Mana shu tabiatini kechirib qo'yishlik unga qilingan yaxshilik hisoblanadi. Bir odam borki, yoningizda nima deymiz? Injiq. Hali u yoqmaydi, hali bu yoqmaydi. Agar beayb do'st qidiradigan bo'lsak, birodarlar, do'stsiz qolib ketamiz. Buni chapilab yish yoqmaydi, buni yonboshga o'tirish yoqmaydi, bunga qizdirani yoqmaydi. Xullas, agar qaraydigan bo'lsak, bizni o'zimizni ham zaif tomonimiz ko'p. ana shu zaif tomoniga birodaringizni avf qilasiz, kechirasiz, sabr qilasiz injiqligiga. O'sha do'stni yo'qotmaysiz. Sizga shu uchun nima bor ekan? Savob bas akalar. Savob albatta bor, uning orqasidan rizqqa baraka erishiga ham bor. Xullas birodalar, zaif degan zaiflarga ihson degani odamni kechirimli bo'lishligi, odamni bag'ri keng bo'lishligi. To'rga kirgan, beshga kirgan o'g'lingiz qizingiz piyolani sindirib yubordi, to'rttasini yerga tushirib. nima deymiz? Bizda tarqagan so'z. Seni o'zi Ha, nima deymiz? Bitta pelaga oladimi o'zi deymiz. U atay qilgani yo'q, zaif u. Nima qilish kerak uni? Kechirib qo'yish kerak, birodarlar. Bu bizni zamonimizda mana bu kallalar tugab, stress bo'lib, nervni bo'lgan zamonimizda nihoyatda bir kerak bo'lgan dori bu. O'shpati o'zingizni tiysangiz rizqingizga baraka kelar ekan. Ana tiying endi o'zingizni. Oz savob umid qilib tiymayotgan bo'lsangiz, endi rizqingizni umid qilib turibsiz tiying endi o'zingizni. 4ta 5ta bo'lib yuguramiz. Toqatimiz ko'tarmaydigan ishga qo'yib qo'ygan bo'lsa, bir 2 marta o'tkazib yuborsak, bu yoqdagilar nima qilamiz? O'shqiramiz. Undan talab qilmaylik o'yib eplolmaydigan narsani. Chunki Alloh taolo aytibdi: "La yukallifullohu nafsan illa wusaha." Insonning toqati ko'tarmaydigan narsaga biz nima qilmaganmiz? Taklif qilmaganmiz deydi. Domlalar, agar bo'lsa ichimizda o'quvchilarimiz bor, birining zehni zo'r, birining zehni pastroq. Biriga 4 qo'yganingizda ikkinchisiga 5 qo'yishingiz kerak undan yomonroq javob berish, chunki toqat o'shinga yarasha. A bu ko'taradi, bu har qancha yelkasi yuklasiz bo'laveradi. Odamlarni toqatiga yarasha muomala qilishlik, ularda ayblarni kechirib qo'yishlik zaifga ihson degan bobga tushadi, rizqimizga baraka kiradi, birodarlar. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytadi, Ibuguni inda duafaikum. Allohni zaiflaringizni oldidan qidiringlar deyilgan. Ya'ni Allohni roziligini zaiflarni ko'nini ko'tarishligi bilan, ularga ihson qilishligi bilan qidiringlar deydi. Mana bu kishi hadislarda keldi, o'zi qilgan gunoh tufayli kelayotgan rizqidan mahrum bo'lib qoladi. Va ana shu zaiflarga ihson qilishligi bilan rizqini barakotli bo'lishini o'zi ta'minlaydi. Dairamiz keng bo'lish kerak ekan. Bu qiyin bo'lib qolgan hozirgi zamonda. Hamma nervi tugagan, hamma buni kechira olmaydi. Hamma shu so'kinib turadi, bir şey baqir chaqir qilib turadi. Shu bilan rizqimiz tirtayar ekan, birodarlar. Mana Qur'on Karimda Alloh taolo Qalam surasida bir qissani bayon qiladi bizga. Yamanda Yamanda katta bir bog'da egasi bo'lgan, bir boy kishi bo'lgan. Bu bog'da egasi har yili mevasi pishgan paytda bog'ini 3 dan 1 qismini mevasini kambag'al bechoralarga tarqatadigan bo'ladi. Ya'ni yetim bechora kambag'al miskin odamlarni haqqini chiqarib beradi bu nimasidan u kishi vafot etib nimalarda kelishicha bir juda katta bog' bo'ladi. Juda katta bog'. farzandlariga qoladi bog'. uchdan birini kambag'al yetimlarga yediradi, Alloh taolo ziyoda qilib beradi yildan yilga. Birodar, mana zakot degan e, ibodatni vaqti kelyapti. Ba'zi bir birodarlar Ramazonga to'g'rilab beriladi, savobi ko'proq bo'ladi deb. Zakot degan so'zni lug'aviy ma'nosi keladi, unib o'sish degani. Ya'ni sen qirqdan birini bersang, qolganini men saqlayman deyapti Alloh. Yana nima qilib beraman? 3 dan birini berar ekan kambag'al bechoralarga bog'i zo'r ketyapti unda. Bu ota vafot qilganidan keyin bolalarni qo'liga o'tadi bog' aytishadiki otamiz ahmoq odam edi bo'lgan ahmoq odam edi deyishadi shunaqa katta bog'ni uchdan bir mevasini befoyda joyga sarflab biz unaqa qilmaymiz deyishdi bermaymiz deyishdi ya'ni ko'ringki o'lchovlar buzilsa Allohning buyrug'ini bajarishlik ahmoqlik deb o'lchanar ekan zakot beradiganlar bu berayotganinglarda Allohga berayotganinglar yo'q sizlar Sizlar o'zingizlar uchun beryapsizlar bu narsani. Chunki ana shu berayotgan pulimizni ichidan ancha-muncha kirib qolgan harom xarish luqma aralashib qolgan bo'lsa, tozalanishiga sabab bo'ladi va unib o'sishligiga, baraka topishligiga sabab bo'ladi. Bu o'zimizni o'ylayapmiz, birodarlar. O'zimizga o'ylab beraylik. Alloh taolo bizga bergan e, zakotimizga, sadaqamizga yoki qurbonligimizga zor emas, muhtoj emas. O'zimiz uchun Mana bu bolalarni o'lchoq buzilgan, e, nima qilamiz berib? Otamiz ahmoq odam bo'lgan edi. Berishmaydi. Bog' ular yotgan kechasi, yotgandan keyin kechqurun bog'da mevasini terish kerak bo'lgan paytda maslahat qilishadi. Alla yadkhulanna halyama alaykum miskin. Ya'ni fantaloqi vohim yotoq xofatini bir-birini pichirab o'qatishdi saharda. Ertaga uzamiz mevani, shunday bir e'lon qilmasdan uzaylikki, birorta kambag'al kirib bizdan bitta narsani olmasin. Biz o'zimiz yig'ib olib chiqib ketib qolaylik hamma foydasini. deganga maslahat qilishi ertalab bir-birini vahum yatahofatun pichirab o'g'alishdi. Chiqila ketdi. Nima qilmasin bura? Eshitib qolmasin. Bog'ga borishdi. Mana shunaqa g'irra shira qorong'ida borishdida inna ladolun bog' yo'q, topolmay qoldik bog'ni dedi. Fatof alayha toifun min robbika va hum naimun. Bular ana shu bog'ni mevasini bermaslikni maslahat qilishdi, qasd qilishdi, niyat qilishdi, uxlashdi. Mana shu kechani o'zida ana shu bog'ni yonida katta bir tog' bo'ladi, g'or bo'ladi tog'da. Shu g'ordan bir o't chiqib, bir bog'da aylanib turib kirib ketadi. Fatofa alayha toifu min robbika hum naimun. Birodalar, bu Allohning bog'i emasmidi bu? Allohning mevasi emasmidi u? Bizga ijaraga berilgan emasmidi u? Fasbahat kassorim. Daraxt kuyib, to'nkalari ko'mir bo'lib tutab-tutab qoldi. Bular sahar uch narsadan xabar yo'q uyg'onishdi, boqqa qarab borishdi, bir-birini pishir-pishir qilib o'g'itib borganda qarasa bog'ni topisha olmadi. E, biz yo'qotib qo'yibmiz u yo'lda. Biz adashib qolibmiz dedi. Ozgina tushgandan keyin kun yorishdi, bog'i kuyib kulgani qolgan ko'rishda qol ya vaylana inna kunna tog'ini, e, Biz zulm qilib qo'yibmiz, haddimizdan oshib ketibmiz. Qola avsatuhum alam aqullakum lakum laula tusabbihun. Ichida bitta insonlik aytgan ekan. Qo'ylari otamiz qilgan ishni qilaveraylik deganda Uni ham og'zini yopishdi, bilasanmi? Agar 3 dan bermasak, necha protsentdan senga ham tegadi? Ko'proq foydani gapirishganda u ham xo'p deb qoldi. Uniki ham kuyib ketdi akalar. Ana shu 3 dan mevasini berishligi bog'ini o'sishligi, baraka topishligining bir kafolati emasmidi? Asa robbuna yubdilana khayran minha inna ila robbina ragibun. Kazalikal azab deyapti Alloh taolo. Azob mana shunday bo'ladi deyapti. Wala azabul oxirati akbar law kanu ya'lamun. Endi dunyodagi azob shunaqa, molini tortib qo'ydi deyapti. Endi oxiratdagi azob bundan ko'ra og'irroq bo'ladi, agar bilishadigan bo'lsa. Xulosa. Xulosa zaif deganda quvvatda aksi. Yosh bola, ayol kishi, qariya, kambag'al nochor odam, qo'yingchi sizni oldingizda quvvatsiz qaysidir bir tomondan. Shunga shu quvvatsizligini sabr qilib ko'tarib qo'yishligingiz unga qilgan ehsoningiz bo'ladi. Va unga qilgan ehsoningiz sizni rizqingizga baraka kelishiga sabab bo'ladi. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan hadisda keladi ibg'uni fi du'afaikum fa innama tuzaquna va tunsaruna illa bi du'afaikum. Ya'ni Allohning roziligini kambag'allarning oldida istanglar, kambag'allarni rozi qilinglar, ularni ko'ngli ko'taringlar. Albatta sizlarga rizq ham, g'alaba ham zaiflaringlar tufayli beriladi. Shular duo qilar ekan, sizlarga mana shu kutgan narsalar keladi deyildi. Demak, birodarlar, tavakkul, taqvo, siylay rahim, istig'for, zaiflarga ihson degan mavzularda gaplashib chiqqan bo'ldik. inshaalloh ertaga Alloh yo'lida infoq ihson qilishlik degan mavzuga gaplashgan bo'lamiz. Mana shu aytilgan 5 ala mavzu rizqimizga baraka kirishiga, rizqimizni keng bo'lishiga sabab bo'ladigan ibodatlardir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.